Baiatzak, hamabost, gaur ostirala da eta huberrion albistegia duzue berriozari irretiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin erekioko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi, Serafin Zubirik eta doinua musika Nino Bravo gogoratuko dute. Bihar larumatarekin arratxeleko zortzi eta Nino Bravo gogoratzeko kontzertu eskiniko dute Serafin Zubiri kantariak eta berriozarko doinua musika bandak berriozarko entzuna aretoan. Kontzerturako sarrerak selgai daude alde aldez salmentan kultur arloan gaur ostiralarekin eguerdiko urdu batak baino lehen erosi alko ditugula. Sarrerak ama bosturotan eskuratu ditzazkegu aldiz, lehiatilean erostekotan emezortzi euro ordaindu beharko ditugu. Gogoan izan intzunaretoan lekuak mugatuak direla. Jareren asteburua izeneko labur metraiaren aurkezpena. Dispertsioa salatzen duen labur metrai hau presuen negu baita beren senitartekoena islatzen du, aurkezpena gaur atxaldeko zortzietan kulturgunean ezanen da. Eta gaia saldaturik 2015eko urteko jaietako kartel lehiaketa. Gaur irekiko da 2015eko jaiak iragartzeko proposamenak aurkezteko EPEA. Gainera interesunek ikainaren bosta arte izanen dute EPEA zabalik beren obrak berriutzarko udaratzeko auzo buleguan aurkezteko. Txapelketan iru kategoria izaren dira. Bata amalau urte baino gazteagoa direnak parte hartzeko, bigarren bat amabost urtetik gorako entzat, eta az azkena berriu zartarren kategoria, sariak seireun, irureun eta euntaberroita mar eurorekin doainduak izanen dira. Iri udalekoak 2000 Berrizarko udalak aurten ere, iriko udalekoak antolatu ditu 2000 iru eta 2000 amaika urten jaiotako aurrei begira. Euskara edo gaztelania zaretuko diren taldeak osatuko dira eta saioak abuzuaren irutik hogita batera eginen dira. Izena emateko epea zabalik, maiatzaren emeretzetik hogita bederatzera zero amabi telefonora dituta. Informazio gehiagorako xabi, iru ubobekoetz.com www.berriozar.es Lantzaluze krosari men, eginez, irekiko dugu, kirolen atala. Bigantearekin ospatuko da lantzeluze herri krosaren hogeita margarren lasterkaldia berriozarko odala eta mendialdea kirol elkarte antolatzele nagusiak zanik. Herriko hainbat kolektibo eta bezelagunen laguntza edukita eta guztiak batekin nik hiribarnetik eta naturatik korrikan goza dezaten posible ginen dute igandean. Benjamin aurrekoak buizeko amarrak eta amarretan hasiko dira lasterketan eguzki plazadik amarrak eta hogeietan Benjaminak amarterdieta gutxitan kimuak, amaikak hogei gutxitan aurrak eta amaikak amar gutxitan kadeteak. Azken ikelduak senior eta veteranoen kategorietan, amaikak eta amarretan mugan kokatuko dira zuziria aitutakoan korrikan ateratzeko. izena emateko hiru horri aldean edo egunean bertan goizeko bederatziketatik aurrera. Orain bai, eta ostiralero bezala Berriozarko Futbol Elkarteari dagozkion partiden informazioa luzatuko dugu jarraian. Aurrera, garazi. Regionalean neskak mulierren aurka arituko dira, igantean atxeldeko lauetan jokatuko duten partidan. Motilak aldiz, betiko oskor taldea ezanen dute aurkari, hauek larun batean atxeldeko lauetan berriozarren jokatuko dutela, Gazteak larumatean eguerdiko, amabi tardietan arituko dira peina esporten aurka nun eta berriozarko uzelaian. Kadetetan A eta B taldekoak atxeden hartuko dute. Beraz, berriozar futbolekarteari daukion informazio guztia hori xabi. Horixe bai futbolari dagozkion informazioa garasi jarraia, mendialdeak kirol elkarteari dagozkiona saskibaloi partidarenak. Asteburu honetan neskak zulik jokatuko dira mutilek atxeden hartuko baitute. Nesken senior taldekoak etxetik kanpo eguerdiko amabietan lizeo munjarrenen aurka dira. Nesken kalete taldekoek aldiz lodosa izanendute dute aurkari berriozarren goizeko marterdietan arituko direla. Thank Eguraldi azmintzatzeko unea du gorein zer diogarko iragarpenak garazi. Zerua nahiko odeitxu egongo dela diogarko iragarpenak, baina tarteka ostarte batzuk zabalduko direla. Noizuen ka euria egingo du eta goizean niparraldekoa izazakarra ebiliko da bolada oso gogorrekin. Aldiz, atxaldetik aurrera ahultzera egingo du azkenik. Temperaturei da okionean maksimoak aur nahikoa edun nabarmen jaitsiko dira. eta hau ezan da guztia gaurko albistegi daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratearen sintonian FMKO egun puntu zortzian edo orduro interneten eguzkiplaza.neten Música